Audita i vortoi formas la cerbon. La unua tri jaroi en la vivo de infano estas aparte grava i porties evoluo. Ciel tio? Cion oni diras al ili efficas en diversai campoi? Tion esploras sciencistoi, cae ili concludas. Parolu pli cun infanoi. En vonta jaceto casigas eta son registrilo. Gi estas vorto nombrilo. Pli ol du mil quarcent infanoi en la orient usona marborda urbo providenso, gis nun ricevis tian jaceton. Tiel registrigis ciam denove nove ciui vortoi, ciu in la infanoi estis audintai dum la tuta tago. Minimume dec quin mil vortoin, sed plei bone circao dudec unu mil vortoin, audu laula sciencistoi infanoi sub triarae ciu tage, porce ilia cerbo povu plei bone disvolvigi. Sed en providenso, celcae ella registriloi, estis montrintai iela fino de la tago, precipe en suficie mal ricai familioi, mal pli ol ses mil vortoin, diras sciencistino. Si estas mem patrino de etafilo, instruistino, cae de quelca iaroi si gvidas la programon Providenzo Parolas, ciu funccias ecte la iaro du mil dec quar. Tiu programo helpu alla infanoi de tiu urbo audi cae paroli pli, por tiel povi pli bone disvolvigi. Fine de la iaro, la ucele parto prenu circa du mil quincent infanoi. Helpe de la specialai registriloi, ciui povas nombri vortoin, cae ec parol turnoin, la progresso de la infanoi ciam de nove estas registrata. Ce en domai visitoi, en lut grupoi, au en partoprenantai infan varteioi, la proceso estas priparolata kaj analizata. Por i oni attribuas steloin. C'è pli ol du trionoi de la familioi, la nombro de paroladoi signife pli altigis, diras la estrino de la programmo. En la iaro du mildexep, la paroladoi pli altigis je circa septec quar procentoi, ni vidis vere bonega in progressoin, si diras. La programma mem compreneble celas unua vice alla infanoi, set gi helpas ancao ofte alla gepatroi. Nia laboro comencigios ofte per tio, che ni unue reconas kiel malfacile estas esti gepatroi, diras la estrino. Ciui venas al ni char ili desiras la plei bonon por sia infano, sed pli poste la gepatroi patroi ofte diras al ni, kiom la programo al portis al ili mem. Ancau celcai bone instruitai prisorgantinoi de infanoi, nur per la registriloi rimarcis, che ili entute nur parolis suffice mal multe. La registriloi elfiltras cion, cio devenas de la televidilo, au de aliai ciferezai apparatoi. Char ni ancau rimarcis che ecte ciam la televidilo estas enxaltita, o casas mal plida parolado. Pli ol quelcai horoi da telespectado ciu tage, povas ce etai infanoi ancau conduci al mal plida taugezzo por la lerneio, precipe ce infanoi, el suffice mal familioi. Studajo el la Universitato de Nov Yorko montris, che iu pli infano ispectis televidon, precipe se tio estis pli oldum du horoi en tago, des pli malbonai estis ilia scipovoi de matematico, ca ilia cognas in regado. Iu malpli lage patroi vivens pesis, des pli signifai farigis la negativae efficoi. La vorto programo el providenzo estos privastigata. Gis la somero de la jaro 2010 hoc, oni volas partoprenigi quincent novain familioin, cae baldau la programo ancau funcciu en aliai urboi. Existas grandega intereso, diras la estrino de la programo. En usono disvastigas alia simila programo en kiu oni volas attentigi curacistoin, flegistinoin cae gepatroin, kiam gravas paroli, iam cun tre etai beboi. Flegistino parolu iam recte post la nascigio cun la bebo. Ili exemple cantu iam tui, cion bonan albi, cae tiel montru alla bebo, cae tio estas tutte normala conduto.